Dis woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom aan allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skop die uit en keir lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. love goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is. Eh, baie welkom hier by die program. Uh, ons het een volledige lys vandag, uh, eh, 17 of 18 liekies, en dan, uh, ja, ek glo daar is van julle ginslinge tussen die lot, en dit is vandag ons 200ste program. Dit wil sê, min of meer, 4 jaarse uitsendings, as dit, uh, as mens het vat op 1 uitsending per week. Nou, kom ons begin somme dadelijk in ons kop af met die Gypsy Queens. Uh, hulle is een Frans, Franse popgroep wat in, in Nice gevorm is, of soos hulle dit uitspreek, Nice, uh, wat maar my spel om Nice, N-I-C-E, uh, gevorm is dier Didier Casnetti en Philip Jones. Hulle speel groot uh, repertoire van veeltalige omslaag, Eh, met een rijk vokale stijl, wat uh, vergelijk word met groepe soos The Beach Boys of The, the Beatles. Alhoewel die groep suksesvol in 2012 en 2014 vrygestel het, het hulle, is hulle in die eerste plek een uitvoerende groep wat gewoonlik meer as 200 privaat geleentjede per jaar speel. Hulle is ontdek dier mense soos Elton John, of ek sal het liefste sê, Sir Elton John, hy is ons geslaan met die swaard, hy is een ridder. Uh, Sir Elton John en Nicholas Sarkozy, en uh, is sederdien die steenpilare van uh, die party kring van die rijkes en beroemdes. Die stichter Didier Kasnetti beweer ons is ook die bekendste groep waarvan jy nog ooit gehoor het. Nou die Gypsy Queens, uh, ja, hulle sing vir ons Jamaica Farewell. My Uncle John. Thank you. trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls swaying and fro. I must declare that my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say For many a day, my heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Queens met Jamaica Farewell. Nou, hulle het nie veel treffers gehad in hulle daar nie, maar ja, hulle was, hulle was baie populair gewees in die tyd. Nou ja, as julle het geniet sê so, ons het uh, eh, verskye media waar ons gesels en uh, ek hoop julle geniet het. Ons is uh, one down, 17 to go. <laughs> so ek hoop so far so good, ne? Kom ons stap aan en ons gaan nou ver in die verlede in. Uh, Eindelijk uh, ek dink dis, ja, in die laat 50s, 1950s, uh, ons beweeg na Connie Francis. Sy is gebore as Concetta Rosa Maria Franco Nero op uh, eh, 12 december 1938. Sy is uh, Amerikaanse popsanger en een toonaangewende uh, vrouwelike sangeres van die laat 1950s en vroege 1960s. Alhoewel haar uh, kaart sukses in die tweede helfte van 1960 afgeneem het, het Francis een uh, topconcert aantrekking geblei. Ten spuite van haar uh, eh, verskye ernstige onderbrekings in haar loopbaan en uh, ja, ek dink het was van alkoholisme en dergelike probleme, is sy steeds actief as die uh, opname en uitvoerende kunstenaar op 84-jarige ouderdom. Connie Francis, die liebe is een seldsame speel. Nou as ek moet aflei, dan sal ek sê die lewe is een eh, skaars eh, speeliekie. Of hoe verstaan ek my Duits dan? Hier gaan Connie Francis. MUZIEK Bitte geh. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Kind ist am geboren, bis alles plötzlich so verändert war. Dame spielt. Wie oft hast du die Treue mir geschworen? Und sicher war es so viel lange Zeit. Doch dann hast du aufs Neu dein Herz verloren. Nur darum bin ich wieder einsam heut. Bonnie Francis, as sy so sê, dan stem ek met haar saam, wat sy ook al sê. Uh, sy was ook baie gewild in haar dag, en uh, ja, een van my eerste ginslinge, nog in die 1950s, hierby 1958, 1960, daar rond, het ek baie van Connie Francis gehou. Sy was een van daar die sangeresse, uh, uh, sy het een helder stem, maar een uh, sterk ene ook. Gewoonlik as het een helder stem is, dan is hy nie so sterk nie maar sy het alles wat mens in een stem wil hee. Ons beweeg aan en ons gaan nou na 1969. Dit was die jaar dat eh, Joe Dolan sy eerste internationale deurbraak gehad het. Hy word uh, onderskryf dier Pai International Etiket met uh, liekie genaamd Make Me an Island. Het was een baie groot treffer gewees daar. Eh, geskryf dier die liedjeskryver skryver Dio is Hammond en Hazelwood en dan weer kan ek ook sê van Hammond, hy was seker een van die grootste liedjeskryvers as ek moet opnoem die hordes uh, hits of treffers wat Hammond geskryf het vir soveel ander kunstenaars, dit is hordes. Nou Joe Dolan stuig tot nummer 3 op die Britse top 20s en die Likie wat eh, het na nummer 1 in 14 lande gestuig. Lekker ne? Jo. Uh, Joe Dolan vermaak ons vanmiddag met sy supertreffer Endless Magic. Lekker luister, amal. MUZIEK Dolan uh, en ek moes nogal ver gaan krap om daar een in die handen te kry. Daar is baie weergaves van die liekie wat hy sing uh, beskikbaar, maar meeste van hulle is uh, op een ouwer ouderdom. So, mens kan hoor die stem kan nie meer so lekker by die note kom nie. Toe kry ek daarom hierdie ene. En uh, dankie Susan Jacobs daar van uh, van uh, wat is die plek? <laughs> Doer. Uh, eh, en uh, ja, sy sê, sy hou baie van die liekie, en uh, ek is blij as julle dit net geniet. En ja, kom ons stap aan, en ons gaan nou, gaan ons luister na Nikos Ignatarios. Hy is uh, een van die beroemdste komponiste, uh, komponiste van Griekenland. Nikos was in concerte met sterre soos Natalie Cole, Charles Aznavour, uh, Albano en Romine Power, Glenn Medeiros, Berdien Stenberg, en sovoorts en sovoorts. Nou, die volgende plaat op die draaitafel is een wat Nikos saam met uh, Corina van Vakari doen. Sy is gebore op uh, eh, 16 november 1973 in Athene, Attica. Uh, Griekenland en uh, sy bly tans in Volendam, uh, Noord-Holland of Nederland dan. Nikos en Corina sing vir ons, you are uh, raskies toch, net voor ek die woord kon sê, uh, you are the reason, hier kom hulle, prachtige likkie, en ek hou ook van haar stem wat ook baie sterk is. Kalimera Vakari. En eh, as die stem vir jou bekend klink, ja, hy is bekend. Dit is die dame wat altyd uh, saam met BZN gespeel het, of gesing het, dit was die hoofsanger van uh, eh, BZN. En, excuse toch, dan sy ook op een stadium uh, weggebreek, saam met twee van die broers, uh, Tol, uh, Tol en Tol. Het, het is die groep wat hulle gestig het, en sy het vir hulle ook vir een rikkie gaan sing. En hulle was ook BZN gespeel gewees vroeger jare. Ons stap nou aan na een instrumentele of een instrumentaal of hoe dit mens dit ook al mag noem en uh, dit word dier die koning van uh, orkeste gespeel of een van die konings, Bert Kamfert. Hy is gebore as uh, Berthold Heinrich Kamfert uh, op 16 oktober 1923 en hy is oorlede op 21 juni 1980. Rikkie terug al en hy was een Duitse orkestleier, multi-instrumentalist, muziekvervaardiger, verwerker en komponist. Een groot pedigree daar. Hy het makkelijk luister, soos hulle in Engels sê, easy listening, muziek en jazz georiënteerde plate gemaakt en die muziek vir een aantal bekendes geskryf en sluitend Strangers in the Night en Moon Over Naples, Bert Kempfert en sy orkest doen vir ons vandag die instrumentele weergawe Holiday in Scotland. Lekker luister. Blum, blum, blum. daar, daar die hoog toon. En uh, ja, uh, ek het die liekie eerste keer toe kom hoor, toe ken ek die woorde, die hele liekiese woorde. Ram, ram, ram, tam, tam. En ja, herhaling daarvan, en jy ken die liekie uit jou kop uit. Nou, uh, ja, ek het een rede om te glo, dat uh, Wolfie, hy is ook ingeskakel, en nou Wolfie is die uh, ou wat sorg, dat ons uitsendings goed verloop, hy is daar van uh, eh, Uni, wat, Universal Solutions, as ek krijg onthou, as jylle uh, eh, wil weet wat die mense alles doen, achter die skerms, uh, hulle sorg dat ons levendig op die licht kan bly, en hulle, uh, uh, as iets fout gaan gedeer in die program, man, net so, dan stel hulle dit weer recht, en ons kan aangaan met die uitsending. Uh, baie welkom hier so, Wolfie, uh, ek hoop jy geniet ook die program, en dan hoor ek uh, sommer Joy Schwerty daar van Amerika in uh, Arizona, ek uh, het er om te gloe, jy is op lijn, en uh, Irma, ek weet nie of jy toe die recht gekom het met die uh, links nie, uh, Irma, en uh, ja, Motti, Motti uh, de Kok daar van George, uh, dit is al die meer van die uh, gereelde luisteraars, en Louisa, ek gloe, jy is ook ingeskakeld, en jy luister lekker. Somme weet wat ons uitsaai in Suid-Afrika vanmiddag. Nou kom ons by, nadat ons eh, na Boot Camford gereik, geluister het, kom ons by Supertramp. Nou, uh, Supertramp was een Engelse rockgroep wat in die middel van die 1969 in Londen, Engeland, gestig is, gekenmerk dier die individuele liedjie skryf eh, van uh, eh, stichters Roger Hodgson en uh, hy het die sang en klaverborde en kitare gedoen vir die uh, groep en Rick Davies sang en klaverbord word hulle onderskui vir uh, die vermenging van progressieve rock en pop stijle, sowel as vir die klank wat op sterk uh, wolliedser uh, elektrische klavier Eh, staat gemaakt het. Die groepse lede het uh, eh, verskye kere dier hulle loobaan verander met Davies wat die uh, consequente lid dier die dekades was. Ander jarenlange lede van die, uh, uh, van die groep was uh, Dougie Thompson, tromspeler Bob Siebenberg en saxofoonspeler John Halliwell ingesluid. Nou, Supertramp doen vir ons een van hulle groot treffers en ons luister na It's Raining. Dit klink of het uh, daar oor uh, die weeskaap nodig is, Supertramp. Kom ons luister. was nou Supertramp en hulle het gesing iets Raining Again. En nou, uh, ja, so gepraat van die Westkaap, uh, eh, ek weet nie of hulle nou al reen gekry het nie, maar ek glo dit gaan beter daar. Dit klink vir my of die reens nou landwijd al is. Ek wil julle nou graag voorstel aan uh, meisie Anja Gerber van die Westkaap en specifiek van uh, Rosenville, waarin hulle on, onlangs verhuis het. Anja is uh, eh, kraak vars, niet in die muziekwereld, maar uh, ek geloof julle gaan met my saamstem dat, uh, saamstem dat ons nog baie van haar gehoor in die toekomst, nadat julle haar uh, nou oor sing het. Ek het haar uh, heel toevallig op die internet raak geluister en bly om te kan sê dat Anja oormorgen, vrijdag om drie uur, op my ander program op die horizon, my onderhoudsgas gaan wees. Vir hierdie eerste keer op ons 200ste program wat vandag is, uh, <laughs> doen ek dit dat ek uh, sommer een van my uh, op die horizon kunstenaars hier op my treffers program gaan sit, juist omdat ek treffers status in hierdie geval voorspel. Anja, sing vir ons Rasputin van Bounie M en jy weet, ek het so een moeilike keese gehad om te kies tussen Rasputin en soos bloed van Teens Jondaan, dat ek besluit het om hulle maar al twee te eh, speel, rug teen rug, en ek sê dit sommer direct op nadat uh, sy Rasputin gesing het. En uh, ja, Betty de Kok van Heilbron, ek weet die liekie uh, is jou ginsling, daar een uh, soos bloed, en ek dra dit dier Anja aan jou op. Kom ons luister na Anja Gerber en sy sing eers vir ons Rasputin. There lived a man in Russia long ago He was big and strong in his eyes a seeming glow Most people looked with terror and with fear, but to Moscow cheers he was such a lovely dear. Mm-hmm. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher woman would desire. dier my soos tyd Door die spore voor my tof raak En die wolke boem my leeg maak oor my Door die paai in my stil raak En die wolke wat my vol maak in my Ja, wat sê mens? Prachtig, mooi gesing En uh, Anja, ek... Uh, eh, geloof, jy is ook ingeskakel, ek hoop jy geniet ook die program, en laat jy nou uh, meermale sal inluister hier na uh, eh, Net Radio SA en ons saai ook uit op Radio Eendrag. Uh, en uh, ja, ek het die skakels vir jou gestuur en sovoorts. Nou, baie dankie vir jou inzette. Of, ja, um, Betty, uh, ek, uh, van, van uh, Heilbron, ek hoop jy het geluister, Betty, en baie sterkte aan jou, ons allemaal dink aan jou, en ons allemaal bid saam vir uh, sy geneesende hand oor jou en dreier, baie sterkte vir julle. El Condor Passa is een orkest muziekstuk uit die uh, Sarzuela El Condor Passa dier die Peruaanse komponist Daniel Alomi uh, Robles geskryf in 1913 en gebaseer op traditionele Andes muziek, specifiek volksmuziek van Peru af. Sederdien word beraam dat daar uh, oor die wereld meer as 4000 weergaves van die melodie vervaardig is, saam ja. met uh, eh, 300 stelle lirieke. In 2004 het uh, verklaar Peru hierdie lied as deel van die nationale kulturele erfenis. Hierdie liekie word ook beskou as die tweede volkslied van Peru. Dit is die bekendste Peruaanse liekie in die Engelssprekende wereld en as gevolg van die 1970 omslag dier Simon en Garfunkel op hulle Bridge Over Troubled Waters, hulle weergawe heet El Condor Pasa en dit beteken maar net as ek kon. Die een wat het vandag vir ons gaan sing is Giliola. Cinquetti, sy syng El Condor Pasa. was uh, wat eh, Gilolia <laughs> Giliola, ja, dis rek uh, ek sikkel altyd met die vreemde uitsprake en af van was Sinkwetti, ek het nie probleem daarmee nie. Uh, nou kom ons soos gewoonlik by die funny spot, maar vandag uh, gaan ek so bykie van een verandering in die uh, uh, uitsending maak, in die sin dat ons gaan een dame ophee vandag in ons funny spot, en ek glo jylle sal haar allemaal ken, kom ons gee gauw haar pedigree, nou Betty Marion White Luden, geboore 17 januari 1922 en oorlede, laas week vrijdag, 21, uh, 31 december 1922, 2021, 17 dae voor haar 100ste verjaarsdag. Sy was Amerikaanse actrice en komediant. White was een pionier van uh, vroege televisie met een loopbaan wat oor 7 dekades gestrek het en was bekend vir haar groot werk in die vermakelijkheidsbedrijf. Sy was die eerste vrou wat een sitcom, uh, namelijk uh, Life with Elizabeth, in die Verenigde Staten vervaardig het wat daartoe bijgedra het, dat sy in 1955 as ere burgermeester van Hollywood aangewees is. Nou, daar word dikwils na White verwees as the first lady of television, een titel wat gebruik word in haar 2018 documentair, wat haar leven en loopbaan uiteensit. Betty is die beste bekend as die, uh, nou noem dit maar naïeve, Rose Nyland, uh, uit eh, die Golden Girls sy super sitcom en vooral vir haar verhale van die thuisdorpie St. Olaf. Nou ja, hier is Betty as Rose, soos uh, ons haar dan altyd sal onthou. Betty White vertel ons so paar van haar St. Olaf stories. Nou, dit is een vreselike lang een hierdie, ek moes so paar uitgesnij het en ek, uh, ek, ek speel so drie of vier van haar stories. Oh, shut up, Rose. He worked at Lars Erickson's drugstore and tackle shop. He was a soda jerk. Now that I think about it, he was the town jerk. Every Saturday afternoon, I'd go in and have a Sunday. Well, Nils would arrange the ice cream scoops in an obscene way. it because by the time I would take it home to show my father, the, evidence had melted. melted. to this day, every time I pass a, an ice cream parlor or a tackle shop, I blush. Dorothy's right. I cringe at some of the stunts I pulled when I was going through my rebellious stage. Like what, Rose? Squeezing the cows too hard? no. Like climbing out my bedroom window and stealing my father's truck to drive into a bar in the city to meet Clell Lightner. Clell Lightner? I think I used that on my hair once. <laughs> Clell was the cutest boy at our high school. He was also the only sophomore old enough to get into a bar. So. what did you do when you got there? I sat in my father's truck for hours, paralyzed with fear. I kept thinking to myself, what is a simple Protestant farm girl doing in the parking lot of a gin mill in a flashy, fast paced city like Tyler's Landing? so, did you get out of the truck or what? Of course. I marched up to the door and I ran right into Reverend McKenzie, coming out of the bar on the arm of Millie Beasley, wife of Emmett Beasley, our town's most decorated war hero. Emmett received three Purple Hearts, all for head wounds. He ran the feed store in our town. Of course, if the truth be known, Millie was the one who had to make change for the customers. Rose, are you telling a story or performing our town? oh, sorry. Anyway, Reverend Mackenzie made a deal with me. He said if I didn't tell on him, he wouldn't tell on me. So I went home. well, did he keep your secret? Till the day he died, which was two days later found Millie and the Reverend skinny dipping in the church's fountain. And he shot the both of them. A week later, we became Lutherans. Now, he's the only one who can know when he's ready to leave. It has to be his decision. Well, sometimes people need help making decisions. That's the way it was with Thor our pet lamb. From the time he was first separated from his mother, he wouldn't eat, he wouldn't sleep, he wouldn't frolic with the other sheep. You're slipping into verse, Rose. Keep it simple. Daddy got the idea of taking this old inner tube, wrapping it in wool, and putting it next to Thor's bed at night. We named it Brunhilde. <laughs> and believe it or not, it did the trick. Thor felt like he was back with his mother and he began eating and sleeping and frolicking. frolicking. Yes. but then one day, Thor got a little playful and accidentally bit Hilda. Poor little guy just stood there, watching his mother deflate before his very eyes. he was never the same after that. Oh, sure, once in a while he'd bat the back tires of a parked car. But for the most part, he just kind of kept to himself. Mm. I think I'm beginning to see your point. You do? Who cares? You want to hear the sequel? well, Gunilla Ulfstadter was a nurse at Cedars of St. Olaf Hospital. One night she was taking care of Sven Bjornson. And he asked her if she would get him some more mouth moisteners and then kill him. Gunilla brought the mouth moisteners right away, but the killing thing, it seemed to go against everything she'd been taught. You're doing beautifully, Rose. he begged and he begged, and by her coffee break, she couldn't stand it anymore. So she pulled the plug, and he died. Well, she was racked with guilt that night. Not only had she parked her car in a doctor's spot, but she was never sure whether Sven's pleading was the pain talking or the medication talking or the guy in the next bed talking. you see, the guy in the next bed was Ingmar von Bergen, St. Olaf's meanest ventriloquist. Rose, we are going somewhere with this. I mean, if not, I'm going to cut out your tongue. Sven came back to haunt Gunilla. Since then, every Tuesday night at 10, 9 Central. She hears noises. Some say it's the wind, but some say it's Sven's voice whispering back from the other side, saying, Turn around quick, his lips are moving. You see that, Mom? You kill someone, you end up being a rose story. Ja, <laughs> arme Rose, sy moes baie deurmaak met die ander twee dames, en uh, <coughs> excuse, uh, ek het haar altyd geniet, en uh, so, rest in peace, uh, Rose Nyland, en uh, Betty White ons stap aan met die program en ons kom nou waar. Ons gaan aanbeweeg na Lacey J. Dalton. Sy is gebore Jill eh, Lynn eh, Byram, 13 oktober 1946 in Bloomsburg, Pennsylvania, Verenigde Staten. Sy is een eh, Amerikaanse country muzieksangeres en liedjeskrijver. Dalton het een aantal treffers in die 1980s gehad, insluitend Taken It Easy, Crazy Blue Eyes, en uh, 16th Avenue. Want of het een opvolg vooral van 7e laan is, dat hulle nou by 16e laan trek. Uh, alhoewel sy sêder 1990 afwezig was in van die uh, Amerikaanse af, uh, country trefferslijste, gaan sy steeds voort om op te neem en op te tree nadat sy onlangs drie onafhankelijk opgeneemde albums vir, uh, vrygestel het. Uh, Wild Horse, uh, op uh, Shop Records van 1999, The Last Wild Place op uh, Song Dogs Records 19, uh, 2004 en haar 2010 self vrygestelde album uh, Years to Hank. Nou, Lacey Delton sing vir ons Stay With Me. Thank you. you and need you and want you a million times more. Hamilton en uh, ja, Stay With Me baie sterk stem ook daar Billy Joe Spears is gebore uh, Billy Joe Moore op 14 januari 1937 en oorlede op 14 december 2011 sy was die Amerikaanse country muziek sangeres sy het die top 10 van die country muziek trefferslijste 5 keer tussen 1969 en en 77 besoek. Haar grootste ene was natuurlijk Blanket on the Ground, wat een nummer, eh, wat in 1975 nummer 1 gehaal het. Sy het ook in die Verenigde Koninkryk groot opvolgtreffers gehad met eh, twee van haar enkelspelers wat die top 10 bereik het. Billy Joe Spears sing vir ons. Stand by your man. Goeie raad. Billy, Sometimes it's hard to be a woman. Giving all your love to just one man. and he'll have good times doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. all be proud of him. Cause after all, he's just a man. something warm to come to. One night, all cold and lonely. Giving all the love you can. Stand by your jou spees, baie dankie dat jy gekom het en eh, een uh, veilige trippie terug huis toe hoor. En uh, <laughs> ons beweeg nou aan na een bykie vinniger ene. Al die ander was eh, eh, een uh, uh, vastdanse. Hier kom ons nou by een losdans en uh, sommere opskop. Ons praat van Christopher Frederick Andrews. Hy is geboor op 15 oktober 1942. Is een uh, Engels-Duitse sanger, liedjeskrijver, wie sy muzikale loobaan in die laat 1950s begin het. Andrews is in Romford, Essex, gebore. Uh, en tegen die middel van die uh, tiener, uh, in sy tienerjare, het hy sy eie groep Chris Rival en The Rivers gevorm. Op 14 maart 1959 maak hy sy Britse televisiedebiet op die uh, Ouboy vertooning. Chris Andrews' sing wat anders as Kerlokei. It's a long, long way to Kerlokei. If I don't run, it'll take all day. She never promises to wait. But I love Carol, Carol, okay It's a long, long way to Carol, okay be talky talk. She takes my money, but I don't care, I never mind. I've never been a meanie, meanie miser. Kind drives me wild. She drives me wild. It's a long, long way to karaoke. to karaoke. I know that she won't wait all day. So you see, I can't be late. Cause I love Carol, karaoke. Drives me crazy. The little thing she does to me, it makes it very easy to be good to me. She's so sweet and good to me. Drives me wild. She drives me wild. It's a long, long way to Karaoke. If I don't run, it'll take all day. She never promises to wait. But I love Carol, Carol, okay. It's a long, long way to Karaoke. Chris Andrews, Kerel O'Kay, okay. dis een van daar die, wat ek net nou genoem het uh, met uh, Hammond, wat so'n goeie likkieskrijver is, dis een van sy producte daar. En soos ek sê, hy het vir baie mense geskryf en ja, miskien moet ek eh, een dag een uh, hele program maak van uh, uh, net hierdie lekker jive muziek en dan jive ons in ons rock bykie. Hoekom nie? Julle moet in elk geval jy weet, as jy plaat hoor wat, eh, wat eh, jou voete laat jeek, maak so. Ons kom nou weer by bykie stadiger en ons praat van uh, eh, Tani Cornelia, nou waar op aarde, dat sy is uh, slecht bekend gewees as Cornelia en onmiddellik weet jy somme klaar wat sy gaan sing ook, ne. Sy was die uh, beslis slagoffer van die ou regering waar sy groot hoogtes kon bereik uh, as daar nie soveel boykotte teen enig iets Suid-Afrikaans was nie. Sy het slis die uh, talent gehad om een internationale superster te word. Cornelia sing vir ons Picking Up Pebbles. Luister lekker. Lord on the sandy shore. in the sky to say my prayers and off to sleep and then to wave them goodbye. I used to do the same sweet things. What pleasures it did bring. soos iets lekkers om te doen. Picking up pebbles and throwing them into the sea. Van Cornelia. Ons beweeg aan en ons is eh, nader aan die einde toe. Uh, ek denk as nog so drie of wat plate. Kom ons gaan en ons begin nou. Ons gaan Arena Higo en Guy Korsten het aanvankelijk die liedje gesing wat uh, nou dier Corlia uh, en uh, Corlia Bota uh, en Patricio Buan gesing word. Geboor in Vienna in 1978 het hy grootliks maar rondweeg tussen Napels en Vienna uh, gedurende sy kinderjare. Sy, hy het een besonderheid liefde vir tale en is so acht tale machtig waarvan Afrikaans nie een is nie. Alhoewel hy uh, heel wat Afrikaanse liekies sing en ek, ek, ek, as ek luister ook na sy sang in Afrikaans, dan is sy uitspraak ook baie beter as uh, bijvoorbeeld Jim Reeves in, eh, wat ek ook al uh, uh, my twyfel oor gehad het.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 Enige van die mans wat saam met haar uh, sing, ondersteun sy in so'n mate dat hulle so sterre oorkom. Corlia en Patrizio sing vir ons, ek mis jou elke dag een bykie meer. MUZIEK slavese lichte Hul knibbel en dans oor die kei Die nachtwind waai koud, daar sreen in die lucht Ek voel die sproeit in my wang Dis soa en eensame paad Die afskeed les waar in my hart Ek mis jou elke dag A bykie meer Die doa wat vreemd ik mis jou elke dag, Abiki meer. In middernacht, dieren by gisterse vieren, denk ek sonder jou oor wat vans. In ochend so koelt is, vraag ek waar die doel is, en kijk in ons al voetjes vas. Is so een eenzame aand, die afscheid leek hout in my Ek mis jou elke dag A bykie meer Die dag wat vruchte was Is nou net seer Elke dag word er weer verdier Of is alles vruchte te luister en Patricio uh, eh, hulle stemme uh, harmoniseer daarom prachtig. Dis tyd vir my om af te sluit met die tweene rij. Ek bedank julle hartelik vir die gereelde inskakeling en ek vertrou dat allemaal lekker saam geluister het en al die nieuwe luisteraars. Ek hoop nie, dis julle laaste inskakeling nie. Voor ons die laaste twee luister, eers een paar aankondigings. Indien jy enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomste of reenies wil maak, jy is baie welkom om my enige tyd te kontak op my selfoonnummer 072-541-9803 en jy krij wereldwee blootstelling as jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer of dalk die eh, program borg. Jy sal vind dat het een baie koste effectieve manier is om jylle verkope te eskaleer en daak sommer te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê, jylle is ook baie welkom om my op daar die cellfoonnummer te kontak, ek herhaal om gauw geweer, ek sê 072-541-9803.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 Ek los jylle dan met die tweene rij en vandag sal dit eers wees het sal wees Hey Mister van die Four Jacks in a Jill en dan heel laaste gaan ons luister na Claire Johnson sy prachtige Africa Blue, ook een van my ginslinge. Was my voorrecht om die muziek met julle te deel lekker week verder, lekker na week en tot volgende woensdag om vier namerig is het ek Ludwig Winter wat sê wees soet, loop mooi was julle handen, draai julle maskers en Bye for now.